Е, сега, ако успевате да се сетите, ако не, јас ќе направиме, ќе едно мало резиме на тоа што го поминавме некаде, таму беше ноември минатата година, застанавме некаде со книгата «И ти можеш да одиш по вода» од Томас Дейвис, обработувајќи ја таа книга глава по глава, денеска и може би две глави така комплетно заедно ќе ги завршиме, ќе ги поминеме. Но да се подсетиме, рековме дека верата е што? Верата е одење по вода. Правење на она што е невозможно за човекот. Како што е Петар е единствениот од луѓето кој што зачекорил по вода, така и ние можеме да правиме чуда, односно Господ преку нас да прави чуда, нешто што е невозможно, меѓутоа за него се е можно, еве како што Петар го одржувала таа вода на површината, знаеме што е водата и каква е, Че верата е споредивме со одење на вода. Пото рековме дека верата е еднакво и е исто што и преданоста, исто што и послушноста. Дори во некои јазици од јужноамериканските, значи некои од мексиканските таму тие јазици, едноставно еден е постои само еден збор кој што е и за вера и за послушност, истиот збор. Сакајќи да каже дека тоа е едно те исто. Потоа верата и ја гледа повисоката реалност. Е, се видал кога би можел секој ден, да можам да гледам со тие очи на верата. Тоа што навистина, ќе бидеме секојаш храбри и силни, затоа што, знаете, ние често пати некоја, некој, некоја, некои делови од нашата реалност може да не исплашат, може да не изведат од такт што би рекле ако сте обколени со непријателска војска и тоа илјадници. Како Елисеј во Дотан. односно неговиот момок е проблемот кој што не гледал со тие очи на верата, па Елисеј се молел за да прогледа и кога прогледал, која ја вишел таа виша реалност, или повисока реалност која ги забележал оние небесни војски, е тоа ж било многу поинако. Наистина, Господ нека да- ни даде таква цврста вера да, да, да можеме да ја гледаме секоја шта повисока реалност, односно да гледаме она што наистина не се гледа со обично око. Навревајки се и подпирајки се на неговите ветувања и неговите зборови. Тоа е вера, Елен Вајд вели во еден свој цитат. Факење за Божјата реч и едноставно целосна сигурност дека она што тој го рекол, тоа ќе се исполни, тоа е верата а Господ не е човек па да лаже. Потоа видовме дека сомнежот знае да биде голем проблем, сомнежот и верата еден, една со друга се јадат, или сомнежот јаде верата или обратно. И го видовме Петар, како после неколку сигурни чекори, што од сомнеж, што само праведност, оно само, само достатност, да кажеме, или од желба да се пофали пред неговите другари, од останатите ученици во коработ, нешто од страф страв од брановите и сомнежот се јавил веднаш тука, едноставно почнал да тоне. Значи, наши непријатели, се сомнежот, само достатноста, само праведноста. Потоа видовме дека не можеме да чекориме по водата со собствена сила. И видовме дека на вистина ние, какви што сме, по природа не можеме да одиме по вода, тоа е невозможно за човек. Меѓутоа, во следната глава, после тоа, видовме дека можеме да одиме. Дој самиот наслов на книгата е и ти можеш да одиш по вода. Не само пета. Но тоа го можеме само со Христа и Христовата сила гледајќи на него, како што Петр доека гледал, сигурно чекорал. И сега ова вечер ќе издвоиме две работи, кои што исто така може да се појават во нашите искуство на одење по вода. Едната е, Петар е единствениот спомнав кој што одел по вода. Но, да се запрашеме, дали може ли другите ученици да тргнат и да одат по водата? ќе останале другите во коработ. Да не, дали бил Петар предодреден да оди по вода или може ли другите? Значи, Петар не е единствениот кој што можел, може ли и другите? Зарем не можел секој од нив да рече, Господи, како се рекол Петар, ако си ти нареди ми да дојдам по водата. Иисус се што кажал му рекол, дојди И Петар тргнал. Можел секој да го рече тоа. Не само Петар. Е сега, тука можеме да предпоставуваме да кажеме дека може би овие останатите имале помалку вера. Меѓу тој не мора да значи. Знаеме, Петар дека бил секојаш брз, секојаш прв. И тргнал, и чекорил се дека не почна да се сомнева. Значи, Оној кој што оди по вода има проблем со текот на тоа негово одење по вода или другаме нели во преносна смисла во оној наш духовен живот, може да дојде миг во неговиот живот кога ќе си помисли дека може би тој е единствениот кој што оди по вода. Од прости причини што од прости причини што да речеме ет, тој научил некои стандарди, некои начин на однесување и така натаму, а ќе забележи некогаш дека сите околу него, еве во црквата браката сестри се однесуваат поинаку, онака што не треба еве да речеме во сабота прават нешто што може би не треба да прават и сега постојат две опции тука. Меѓутоа, она за која што сакам да зборуваме е да тој кој што оди по вода може да се почувствува дека е единствениот што оди по вода и тоа може да делува депремирачки на него и обесхрабрувачки. Јас верувам дека вакви искуства имаме и ние. Јас сум доживел тако нешто. И дури сум си мислел во тие мигови, да не претерувам јас случајно. Да не сум јас ситничар, да не сум јас фанатик. Па правам нешто од другите, што сум јас повеќе од другите, па нели се другите, они нормални весли. Што јас сега тука нешто сум поинаков. Да, може да дојде до таква ситуација. Да се сетиме на Илија. Значи, ви може да дојдете во опасност да се разочарате, и да се повлечете во својата пештера под наводници. Што направил Илија? Предходниот ден, голема победа на Кармил. Веќе следниот ден тој во бегство, и сега не се секја, меѓутоа баги километри изодил, може и ги трчал, се изморил, бил и гладен, и се нашол во пештерата. И не излегува в пештерата разочаран. Зашто? Што мислил Илија? Мислил, Илија мислил дека ниту еден веќе нема верен. Сите се испоубиени, сите умреа, нема никој, само јас останав. Така му се обрке на Господа. Време да читаме еден од цитатите во пророци царви. Вакво нешто, внимавајте, значи, Господ не става на проба. Читавме, е, мислам дека тоа беше, кој беше стих? знаејќи дека проверката значи, во Јаков 1.3.4. Господ не става на проба. А има цитати, еден куп цитати има, кај што Елен Вајд вели дека мнозина од нас, посебно во последно време, или било кога, од нашето одење по вода може да се најдат токму во такви ситуација, кај што ќе мора сами да стојат и да ја бранат вистината. И тоа е тешко, тоа не е лесно. А времето кое што доаѓа пред нас е баш такво време и ќе има како така, прилики за такво нешто. Еве, еден цитат значи, од пророци и цареви, во склоп на она што го доживела Илија. Не е далеку времето кога секоја душа ќе биде ставена на проба. Секоја душа ќе биде ставена на проба. Зошто? Па затоа што Господ сака да го извади она злато од нас, сака да не прочисти, сака да не усоврши. Од нас ке се бара да ја празнуваме лажната сабота. Ние тоа го знаеме дека такво време иде. Дури во некои цитати Елен Вајд кажува дека и од нашите проповедални се повикува <laughs> да се држи лажната сабота. Дори и до тоа нешто ќе дојде. А како тргнала работата, како што некои викаат, пак ќе кажам, без оглед, мислам не именувам никакво име, не кажувам, меѓутоа ќе ви текне, ви сте паметни. Некои велат дека оваа црква немало иднина. А што правиме? А ја вака би рекол, значи, токму онаа црква која што односно токму онаа црква која што чекори кон Рим нема иднина. И тоа забрзано чекори кон Рим. Таква црква нема иднина. Јас не познавам барем не можам да кажам за никој од вас, меѓутоа ние како црква не одиме во тој правец. Не верувам дека одиме во тој правец и нема да дозволиме да одиме во тој правец. Затоа што може би сите патишта водат во Рим, ама да, точно, сите освен еден водат и во пеколот. Само еден води, тоа е Исусовиот пат, во спасение и вечен живот. Христос е вистината, патот и животот. Значи, сите ќе бидеме ставени на проба, од нас ќе се бара да ја празнуваме лажната сабота, ќе се води борба помеѓу Божите заповеди и човечките. Оние кои чекор по чекор попуштале на барањата на светот, значи сега внимавајте. Ние можеме да кажеме, да, е, и тоа и изјавивме, ние не чекориме кон Рим. Меѓутоа, ако вие на тие послаби проби, секојдневни проби, попуштате полека-полека, вие си го подготвувате патот за НАТО. Значи, оние кои што чекор по чекор попуштале на барањата на светот, кои се прилагодувале на неговите обичаи, побрзо ќе се починат тогаш на светските сили, отколку да се изложат на подсмев, на вредување, опасност од затвор и смрт. тогаш ќе се покажат јунаците. Во тоа време златото ќе се одвои од троскотот. Че значи, затоа се потребни тие проби, затоа е, време на неволи има затоа да Господ го одвои златото. Вистинската побожност јасно ќе се разликува од лажната и привидната. Значи тоа веќе ќе имаме целосно одвојување на житото и троскотот или златото и троскотот, тоа што веќе. ќе биде јасно кој е кој и кој на во страна е. Ке потонат во мрак многу звезди на чии сјај сме се воскитувале. Оние кои се кителе со украсите на <coughs> светилиштето, но не се облекле со Христовата праведност, ќе се покажат во својата голотија. <coughs> Помеѓу жителите на земјата, растурени по сите краишта на светот, живеат луѓе кои не ги свиткале колената пред Ваал. Значи, може би ќе се најдете и сами во вашата средина. Но не заборавајте, Господ му одговорил на Илија дека има уште 7000. Не знам колку милиони броја Израел и кој процент е тој. Тоа има уште многу, не 7000, уште некоја нула можеме да додадеме слободно. Секојаш Господ има свој. И тоа време, тоа време на неволја ќе ги издвои така. Значи има уште многу луѓе кои што живеат во светот, а не ги свиткале колената пред Ваал. Како небесни звезди кои се појавуваат само ноке, овие верници ќе блескаат кога мракот ќе ја покрие земјата и темнината народот. Во незнабојешка Африка, во католичките земји на Европа и Јужна Америка, во Кина и Индија, на многу острови. Во сите мрачни делови на земјата топка, Бог има во резерва мноштво избрани звезди кои ќе блескаат среде мракот и јасно ќе му покажат на отпадничкиот свет колкава моќ на преобразување има покорувањето на неговиот закон. Дори и денес таквите се појавуваат во сите народи, раси и јазици а во часот на најдлобок отпад, кога сатаната со сите сили ке се труди да ги наведе сите мали и големи богати и сиромашни слободни и робови под закана на смртна казна да го примат знакот на подчинетост на лажниот ден за одмор или живот на зверот, оние верни вистински Божи деца без мана ќе блескаат како видело на светот. Колку ноките е помрачна, толку тие поясно ќе блескаат. Што би било, значи толку повеќе ке се издвојуваат од другите. Значи, Божиот народ, ако оди по вистинските стази, ја би рекол, а онаа црква и оној народ, кој што има иднине, е тој народ кој што колку доаѓа времето, значи доаѓа крајот, толку повеќе ќе се издвојува од овој свет, ќе се издвојува од Вавилон и ке блеска најсјајно во најголемната темнина. А не ке трепка онака и ке се помоку и помоку ке се забележува и може и ке сгасне, да Боже. Што би било кога Илија би го пребројила Израел во времето кога Божијата казна се излеала на отпадничкиот народ? Тој би можел да изброи само еден на господова страна. Само себе се гледал, нема веќе друг. Разочаран во пештерата и не му се мрдал таму. Да, ова често пати знае да не погоди нас. Ке речеме, нема фајде од ништо, наистина. Джабе и се залагам, джабе ова, джабе она, се е джабе што кога околу мене гледам мртвило. Но, кога рекол, јас останав сам, па ја бараа да ја земат и мојата душа, речте Господова го изненадила, но си оставив во Израел 7000 кои не ги свитка колената пред Ваал. Според тоа, нека никој денес не го пребројува Израел, туку нека настојува срцето да му биде месно и полно со нежно сочувство, срце кое, како Христовото, ќе се заложува за спасение на загубениот свет. Че значи, не е наше да ние пребројуваме, па да гледаме па колку сме, па што сме, И вопшто не обрнувате внимание на тоа, така ете, може би вие сте останале сам. Не. На крајот на Христијата Господ е со вас, а таму некаде, ваму некаде, сигурно Бог има уште многу верни своји челе. И една друга работа, која што исто така може да делува негативно. Значи, Петар одел имал кратка прилика да оди, кратко растојање. Знаеме, неколку чекори направил и почнал да тоне. И Пала на Бога што имаме и таква една случка во Библијата, од која што можеме многу да научиме. Меѓутоа, ајде да предпоставиме дека еве Исус му рекол да оди многу подалеку, или еве да, да го прошета цело Галилејско езеро. Од едниот до другиот крај, од север таму кај се наоѓал, значи, како што вели овде, од местото на север на кој што се наоѓале па се до јужниот брег и што ќе се случувало со Петар? Значи, несомнено, знаеме дека на почетокот секој е некако несигурен, чекорите му се несигурни, се привикнува, но поминува 1 километар, поминува 2 километри, 3 километри, како што вели овде на 16 километри било Галејското езеро, да предпоставим, значи требало да омине цело. И Петар станува се посигурен и посигурен. И доаѓа момент кога вели, а, па ја влегов во што што вика. Едноставно се навикнува, тој веќе не е ништо невообичаено за него, веќе има добар тренинг, се навикнал, чекорите му се посигурни, но во моментот кој ќе каже, опа јас, можам и сам, што се случува? Тоне. Една паралела со нашиот духовен живот. Ние, ние некој нас оди 20, дај може да е така да оди по вода 20 години, 30 или, или може би повеќе. И може да се случи во еден миг од неговиот живот да каже влегов во што се, се ми е некако природно, може ми само. Да, на почетокот беше тешко, па, па ова, па ваков проблем, па ова треба да оставам, па тоа треба да оставам. Е, сега сум супер, одам. Зарем не постои опасност за христијанинот кој што со вера некој одредено време оди по вода, да почне да размислува дека оно што тој го прави е сосема нормално, дека тоа се случува веќе подолго време, 5, 15 или 25 години, и дека му станало навика, дека е сосема природно што тој е христијанин. Тој веќе одамна ги победил во својот живот гневот, омразата, горчината и гордост. Може би наистина имал проблеми со навиките во јадењето, пример, или со алкохолот, но превзел се што било потребно и сето тоа сега го држи под контрол. И мисле дека се ја во Пропешечил веќе многу по вода. И еве ни се дава тука примерот со учениците. Христос ги пратил да го проповедаат Божето царство и да исцелуваат Бог. Лука 9.2 конкретно се наведува. За време на тие своји патувања направиле многу чуда во Негово име, врекајќи му се секојаш многу радосни поради своите искуства, Гледајќи го успехот во својата работа, учениците биле во опасност да си го припшат тоа себе си. А човек е склон на такво нешто. Па видите, го разгледавме случајот на Петра, па тој само неколку чекори што зачекорил по вода, па веднаш почна да се фали, да се врти, да е, видите ме што можам. Па камо ли километар, два, три, или во преносно смисла 10 години сте верник, 20 години, 25, 30, дали е тоа гаранција? Знаете, може некој да рече, па јас сум 30 години во црквата, па сега, сега дошел некој вчерашен, он ли ми каже? Не, ние можеме во секој миг да бидеме сигурни, ама сигурни во Христа и во секој следен можеме така да треснеме, ако нормално го тргнеме погледот од Христа толку сме ние сигурни самите во себе. Гледајќи го успехот во својата работа, учениците биле во опасност да си го припишат себе си, во опасност да негуваат духовна горделивост, што е многу опасно, и така да подклекнат под искушенијата на сатаната. Пред нив се наоѓала голема задача, па најпрво морале да научат дека нивната сила не се наоѓа во самите нив, туку во Бога. Ова е откопнежот на вековите. И она што е интересно, имаше еден миг во мојот живот, кога а, едни изборови на една сестра, вистина <clears throat> се обестинија, таа рече вакво нешто. И тоа се несуваше на мене. Се плашам, а, не сеќам тоа што тоа некако во стилот се плашам да многу те благослови не тргнат во друг правец. Што бiste, дали, дали може гјавол да ве куша преку благослови? <laughs> Много арно не е наарно. Така, така, да. Значи, гјавол може да не куша и со искушение, но и преку веќе примените благослови. Тоа може да го прави. Нема благослов што му го дава Бог на човекот, ниту искушение што тој го дозволува, а кој сатаната не сака или не може да ги искористи за да искушува душата. Значи нема благослов и нема искушение. Кој што значи гјалот едноставно ги користи сите можни средства, дури и самите благослови. И сето тоа со цел да ја уништи душата. Да ја мачи, да ја уништи, само ако му се даде и најмало предимство и прилика за тоа. А јас како што кажа, значи, ние како луѓе сме склони на тоа нешто, знаете, еден благослов, друг, трет благослов и оденас вие сте во облаците и си мислите дека, а како мене верен нема, значи, еве, Господ ме наградува, благослов преку благослов. И следниот ден можете да паднете така ниско. Затоа, колку и да е голема духовната светлина на еден човек и колку и да ужива тој <clears throat> во божествениот благослов и во милоста, сепак треба да оди понизно пред Бога. Значи, ние треба секојаш да се задржиме ниско, понизно. Знаејќи дека сето тоа што го добиваме е од Господа и не се тоа наши заслуги. Се што заслужуваме сме заслужиле преку Христовата жртва. Разосно на некојите заслуги. Значи, сепак треба да оди понизно пред Бога, барајки со вера тој да ја, да ја насочува секоја негова мисла и да господари на секој негово чувство. Еве нешто побрзано со некои од темите што ги имаме во јануари. Значи, барајки со вера тој да ја насочува секоја негова мисла и да господари над секоја негово чувство. А токму мислите и чувствата во време на благослови можат далеку да одлетаат кај што не треба. Тоа беше цитат од Патриарси и пророци. Додека гордоста има изворена способност во човекот да предизвика лажно чувство за самиот себе, падот поради таа гордост му нуди можност да ја согледа својата надуеност, своите идеи, својата лудост, своите илузии, како ништо друго. И затоа Господ не дозволува такви падови. <laughs> Да се сетиме на Навуходоносор. Тој сметал дека тоа што го постигнал се како резултат на неговите заслуги. Огромно царство, силно царство. Вавилон толкав град. За да трусне така ниско да бил <laughs> станал животно буквално 7 години колку беше. Пасал треба како што знаеме во на, на, на смеја да кажеме, се вратил на свежа храна, позато па му дошел умот, значи, јадејќи треба. Како и да е, му дошел умот, ама после падот, падовите се за тоа многу често, значи, а доколку научиме лекција од тоа нешто, пазите. Ако не сме научили тоа, Господ пак ќе дозволи да паднеме на истата работа, А, како беше онаа мудрост, мене едно од помилените, затоа што јас сум искусил такво нешто, кој што ќе се спрепне два пати од еден ист камен, заслужува да се искрши ногата. <laughs> значи, тој не научил лекција. А ние како народ, да не забравиме, ние повторуваме истата историја како и Израел, ако не сме и бета. Затоа Исус дозволува да дојде понижување за да го разбуди, да ја согледа опасноста во која се наоѓа и својата потреба. Ако после падот се покае и повторно му се врати на Христа, научил вредна поука и станал посилен отколку пред искуството. Че видите како стануваме посилни. Зато се потребни тие падови. На крајот на Христата, првенникот и седом пати паѓа, но пак станува. И тие падови се за негово добро. Тој научил многу нешто од тоа. Денес Кралогица кажа, Кралогица кажа има добра, добра работа. Мислам дека, може би не ја дополни, не, тоа јас во мислите си ја в која спомна дека сите оние збир, цела онаа збирка на пословица од Соломон, тој ги напишел од искусство, меѓу другите. А тој ни дал, значи, такви бисери на мудрост, преку неговите пословици, да ние бидеме уште помудри Зашто што мудар е онако кој што учи, се учи на туги грешки, што често пати не сме, затоа што треба ние да паднеме, треба ние да си ја скршиме новата под наводници и тогаш да научиме лекција. А зошто? Не мора. Во Библијата имаме примери, искуства, секакви, за секоја животна прилика. Значи, после секој пат, ако се покаеме, ако ја научиме лекцијата, ако се вратиме кај Христа, ние стануваме посилни посилни за едно ново искуство, посилни во верата. Знаеме како следниот пат да се однесеме во дадена ситуација. Ги забележал, значи, своите мани и потребата да се подпира на Христа, а Христос токму тоа и го сака. Да, сватиме колку сме ништожни и колку ни е потребен тој. Мора исто така за секојаш да ни стане јасно дека христијанот не може да научи да го победува гревот, во своја сила. Тој никогаш не може да развие способност со која што би можел да ги држи под контрола своите морални слабости. Никогаш. Тоа може да го постигне само во силата на духот. Значи, две опасности, кои што ги наведовме оваа вечер, накратко да ги повториме. Најнапред, да се најдеме осамени во нашиот од по вода и да се разочараме за тоа што ете сите отишле далеку, а само јас останав верен. Тоа дори може да, да делува исто така на горбоста, факте но може и да не разочара и да се затвориме во нашата пештера и да неа вршиме работата кој што Господ ни е дал посебно во ова последно време. Знаете ли како Господ го извадил Илија од пештерата? Знаеме со оној тивок глас, меѓутоа, што му рекол после? Му дал задача. Што му рекол? Во кратки црти да не повторувам, меѓутоа рекол, оди и врши работата за која што си повикан, значи. Таму кај што застана продолжи понатаму. тоа си повикан, не си за тука, што правиш тука? Е упатено прашањето до Илија, во пештерата, не ти е таму местото. Така и ние, и го окребрил нормално со тоа дека има уште 7 милен, значи никогаш да не се разочаруваме дека може би сме единствените. И втора работа, да, во оној од наш по водата не се занесеме и да помислиме дека ете, ние природно можеме да чекориме по вода без никаква помош од Господа. Тоа не е возможно, едноставно. Човекот е грешен, човекот е склон на падови и затоа потребно е постојано да гледаме на Христи, и постојано да бараме Негова сила во секој искушение. Нека му е слава на Господа за овие прекрасни вистини. Амин.